bitegerezwa gukora utwigoro tuboneka mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ibyo rero bigasaba impinduka mu butunzi n'imibano leta itegerezwa kwiha ihangiro ry'ibyo izoshika ko cyane cyane mu kwirinda konona igisenge n'utwigoro tugamije guhangana n'ubushuhe none Burundi bwiyemeje iki ku bijanye n'amasezerano araba guhangana n'ihindagurika ry'ibihe igihugu kigejeje he gushyira mu ngiro ibyo ciyemeje n'izihe ntambamyi zoba zihanze icyo gisata hokorwa iki kugira ngo uburundi buhangane koko n'ihindagurika ry'ibihe turi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke aharangwa ibihomoka bihora bibangamira imitumba y'iyo ntara dukoresheje studio ngendanwa ya radio televiziyo isanganiro turi kumwe n'abatumire bane Ruben Tubirabe uri umuhanuzi wa uramatari w'intara ya Cibitoke ujejwe cyane cyane iterambere turakuramukije tuguha ikaze hano ku nama nanjye ndabaramukije urakoze Innocent banigwa n'izigo urongoye rimwe mu mashyirahamwe ari muri codec ni ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga araba ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe amahoro neza amahoro kaze hano ku nama mwakoze kuntumira murakoze cyane murakoze mu buhinga bw'ibyuma hari Albert Nduwayo na Serafine Hakizimana Leonce bitariho niwe hagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe naje ara bukeye neza sangwa ikaze buna ino sabanirwa n'inzigo navuze urongoye rimwe mu mashyirahamwe araba ibijyanye n'ibidukikije ayo masezerano rero nayo guhangana n'ihindagurika eh, ry'ibihe n'ingaruka iryo hindagurika ry'ibihe ritera ku bihugu ku miryango ku batuye ibihugu ibi muri ayo masezerano eh, nogira ntuti nyamukuru ni uko hari ibikorwa ibihugu byiyemeje gukora kugira ngo ubushyuhe ku isi bushobore kugabanuka n'imiburiburi munsi y'ibipimo by'ubushyuhe bibiri icyo bita degere selisiyusi zibiri muri rw'igifaransa bagabanye n'imiburiburi uduce tubiri uduce tubiri ibyo rero bakaba babifashe bahejeje gusuzuma eh, icyegeranyo cy'abahinga ba oni basanzwe bakurikirana ku munsi ku munsi ngene ibyihindagurika ry'ibihe byigenza ku isi mm. icyo cyegeranyo rero bagiye ku niho babonye ko nta atacokogwa ubunyene vuba bwango isi irashobora kuzima mu mwanya mutoya hmm. ariko naho nyine nagize nti ariko muri make mu kugira bagabanye ubwo bushuhe ni ibiki bategerezwa gukora ayo mareta ayo mareta kugira gabanye ubushuhe ibyo bategerezwa gukora ni ibikorwa biboneka kira gihugu cyose hari icyo twita umwiyemezo cyategerezwa gutanga kugira ngo bikunde ubwo bushuhe bushobore kugabanuka ku isi munsi y'ibipimo by'ubushuhe bibiri muri ivyo rero hari icyo twita ivy'amareta ashobora gukora atagisabwe badasabye interano zivuye hanze n'ibyo amareta ashobora gukora asavye intererano hanze uti leta y'uburundi nayo leta y'uburundi naho iciye iyemezanye izina nko mu mategeko agenga igihugu eh, ivyo bita ratification mu gifaransa y’u uburundi ubona muri make bwaciye bwiyemeza iki ni kuvuga ko u Burundi mu byo bwiyemeje harimo yuko busubiriza buke buke imyavu y'ikizungu mhm. twari turi kudukoresha gushika mu bihumbi bibiri na mirongo itatu mukayisubiriza buke buke ku buryo gushika mu bibiri na mirongo itatu gukoresha imyavu ya kizungu ijana ku ijana bizoba vyaheze mm -hmm. harimo yuko igihugu gishira mu ngiro umugambi w'igihugu ujejwe eh, inguvu inguvu ni kuvuga ibi dukoresha mu guteka nitugume gusa twihutira gukoresha igiti mu guteka ariko twiyumvira ibindi dushobora bishobora gusubirira uguteka mhm. ikindi kirimo eh, ni cy'uko imigwi yose y'abantu igomba kuja hamwe kugira ngo ishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe biciye mu dukorwa duto duto atwovuga nk'ibisanzwe bikorwa nk'u burimi ibi by'uburima bw'indaro ubwaje kugira ngo bushobore gusahiriza abantu e, kuko byagaragara ko hari ibice dufise mu Burundi kugera uno munsi imvura ibonekamwo ku rugero ruri hasi cyane mm. aho rero tuti ni uko hoboneka ubundi buryo e, bushobora gusahiriza abantu bushobora kubatuma bashobora kuronka ibyo bafungura mu mwanya mutoya ikindi kirimo harimo yuko uburundi butera ibiti ni kuvuga ko eh, buri mwaka buteriye gitari zine muri za ngingo aho nari ndavuga zine ku mwaka zine ku mwaka ni kuvuga ziyongera ziyongera ni kuvuga ko mu myaka mirongo mu myaka cumi 15 ayo masezerano azogira kuko bagenda barahindura kira ku myaka eh, itanu itanu bayasubiramwo basubira bahinyanyura nivuga Burundi buzoba bufise amahegitari ibihumbi itandatu buzoba bwateye niko byotegerezwa reka turashimika inosabanirwa n'inzigo Ruben tubirabe uri umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Cibitoke uraba cane cane iterambere tuvuze tuti amasezerano araba guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ariko kandi tuti hari ivyo Burundi bwiyemeje kandi noneho no kugwego rw'intara hari ivyo intara yitegerezwa gukora kugira ngo ihangane koko n'ihindagurika ry'ibihe mu Cibitoke mugira gute ego mu ntara Cibitoki ni intara mu ntara zigize Burundi kandi uburundi nabwo ni igihugu kimwe mu bihugu bigize isi byiyemeje guhangana n'ihindagurika ry'ibihe natwe ngaha mu ntara yacu cy'ibitoki nk'intara imwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ntitwasigaye inyuma ikihutiwe cyane cyane rwose ubwa mbere na mbere habaye gushyiraho umugwi w'intara ugiye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mhm. umugwi w'intara mwisunga wa mugwi w'igihugu nawe uraba ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe yego twisunze ujya mugwi w'igihugu intara yaciye ijya hasi nayo ishyira no mu ikomine yongera irashingaho uwo mugwi w'ikomine ubu rero twumva ko iyo migwi ko ari ibiri haba muri komine cyangwa mu ntara iri ku kivi iriko irakora kandi iyo migwi yaramaze no kwigishwa eh, ingene yo kwifata mu gihe habaye ihindagurika ry'ibihe rigateza isibe barabereka ukuntu botanga raporo byihuta icegeranyo cy'ibyononekaye kugira ngo ababijejwe nabo bashobora gufata ingingo bafate ingingo bisunze ibyashoboye gushikirizwa n'uwo mugwi haba muri komine komine yaciyohereza province province yaciyushikana ku rwego rw'igihugu uno munsi mu ntara ya cibitoke ruben tubirabe haravugwa cyane cyane eh, ku ibarabara rya gatatu n'ibarabara rya kane ujya ku rusizi ibyo bihomoka byarigaragaje biribonekeza n'uno munsi ku buryo n'abenegihugu aho ubwo burere babuvuyemo batagishobora kubamo urumva rero yuko hari bice bitari bike uno munsi uriko uraraba intara ya cibitoki ku isonga ry'intara cyangwa iby'ibice by'igihugu bibangamiwe ubibona uko nyine yego ntitwavuga ngo ntibangamiwe eh. intara ya irabangamiwe kuko eh, n'ikibigaragaza ni uko hari ingana zatikiye mhm. icyo ni kimwe cyerekana yuko eh, ibihomoka bibangamiye intara ya ndagaruka ruben tubirabe nje kwa diomede kwizera userukira mu ntara ya cibitoki ishyirahamwe opiriko mugira muti mwebwe murafasha mu guhangana n'ibiza wumvise ko eh, mu ntwaro babivuga muhanuza wa buramatari ati hariho umugwi kandi barafasha cyane kugira ngo baheze bahangane n'ihindagurika ry'ibi mwebwe murashima uko iyo migambi nko mu ntara ya Cibitoke iri kirarangurwa yego ndabishima gose kuko nanjye ndi umwe mu bagize uwo mugwi turatanga intererano nk'ugwaruka tuba tuvuga tuti turashobora gushikana hariya kugira ngo turabe mbega habimeze gute ibi bavuga nibyo canke sivyo rero twebwe icyo twashimye gukora tumaze kuba turi mu uwo mugwi tuka twishaye tukabona ibi rimwe intara yacu ya Cibitoke mhm. nk'intara iza kwisonga mu ntara zibangamiwe n'ibiza n'isibe twaragerageje mu ishirahamwe ry'iwacu urwaruka natwe turagerageza ruraba mu migwi y'amakomine no mu migwi yo ku mitumba muri ibyo byo guhangana n'ibizana isibe mbe mu guhangana n'ibyo bizanye ne mufasha gute nk'ayo mashyirahamwe mufasha mu guhangana n'ihindagurika gibi twebwe ntidukora twenyine duseza kwegera intwaro tukegera abajeje intwaro eh. kuko mu migwi duhuriramo natwe turegera abo tuba twarashyize ku rwego rwo hasi hanyuma nabo baravuga baraduhereza raporo y'ibikorwa babona icyegeranyo cyane bakavuga bati ahantu turabona ukuntu habangamiwe turabibahaye namwe raba mubishikiriza imbere mm. tukaza turabitanga mu bwo buryo hari ibikorwa twagira tuti byo gutabara kuko e, nka muhanuzi wa buramatari yagize ati ko hari haba abigeze guhitanwa n'ibyo biza n’isibe twavuga mwebwe mucamufasha gute nyezina uretse gutanga ibyegeranyo n'amakuru igikorwa cy'ubutabazi turagikora cyane kuko nk'akarorero bimwe byahitana abantu muri mugina hariya muri nyempundu twebwe twaciye twegera kijya gipolisi kijya gukinga impanuka n'ibiza twarajyanye ku kivi turagerageza turatabara mm-hmm. abacitse ku icumu turarondeza abazimiye n'ibiziga turagerageza ku buryo Eh, bafashwa bakajyanwa mu buruhukiro mhm. icyo ko twaragikurikiranye cyane twarayikoze turashimika Diomede kwizera nje rero ku mwigisha muri kaminuza Bosco ndayishimiye uri mwigisha ukurikiranira hafi ibijanye n'igwirirana ry'abantu uno munsi ko turavuga amasezerano yi Paris araba eh, ihindagurika ry'ibihe tukavuga n'ivyo Burundi bwiyemeje urumva ivyo Burundi bumaze gukora turi mu ntara ya Cibitoke uno munsi ugira uti umwihereza ugira no wowe icyo nagira mbanze mpere ko nuko uko twashotse tuvuga cyane cyane ibibazo tubayemo mugabo ntitwinjiye mu n'ido ngo tubanze dutahure by'ukuri iyo tuvuze ihindagurika ry'ibihe twokumva iki mhm. kugira rero duhize twumve isano ihindagurika ry'ibihe risangiye n'imibereho ya minsi yose hama tumubone gutahura by'ukuri imvo n'imvano y’ibibiza tugira nk'igihugu cy'u Burundi cyane cyane nga mu ntara ya Cibitoki turi no munsi uti bivahe ahanini turavye ingorane nyamukuru ituma ihindagurika ry'ibihe rigira ingaruka mbi nyinshi novuga nti biva cyane cyane ku bikorwa bya twebwe abantu tuba turiko turakora ngerageje kwibutsa gato mu ntango Eh, uyu mugenzi wacu inosa yavuze ibijyanye n'ubushuhe hamwe n'ihangiro igihugu cy'u Burundi cyo kime n'ibindi bihugu byose byo ku isi byihaye kugira ngo bigabanye igwirirana ry'ubushuhe ku isi ari naryo nkomoko cyane cyane y'ihindagurika ry'ibihe mhm. rero mu bushakashatsi bwagiye buza burakorwa na wa mugwi w'abahinga urabe iby'ihindagurika ry'ibihe ku isi GIEC mu kinyamazuru basanze ubushuhe bwatanguye kuduga nyezina kuva mu kinjana ca 19 aho naho bihurirana neza na neza n'igihe iterambere ku isi ryariko rirafata umuvuduko muremure hari menshi hari menshi mu buzima bwa misi yose bituma n'imibereho y'abantu iba myiza navyo bica bituma abantu bagwira cyane ku rugero Novuga rusumbirije ugereranije n'ibindi bihe twari tubayemo rero ni mw'iyo ntumbero uko iminsi yagiye haca ibikorwa byagiye biza biravuka biturutse ku mahinguriro ku imyavu twagenda tuza turakoresha ikwira ngaha ku isi ishika ku isi byoroshye igatuma ubushubuhe nyezina ngaha mu kirere tubayemo cyo ku isi bwongerekana mm. nagira nce mvuga yuko urumva uruhara rw'igihugu kimwe kimwe n'ikindi biratandukanye bivanye n'urugero bigeze ko mu iterambere ubushobozi bw'igihugu eh, nko mu hmm. bihugu biteye imbere nk'akarorero bavuga ko ibituma cyane cyane iki gisenge cyononekara canke impindagurika zibihezigwira zigwira bituruka ku mahinguriro asohora cyane cyane imyuka mu kirere hmm. mugabo uje mwa bino bihugu byacu nuvuga nti bikiri mu nzira y'amajyambere ayo mahinguriro murumva ko atari menshi hmm. ariko natwe turafise urugero twonona ibidukikije dufatiye cyane cyane cyane ku bikorwa dukora cyane nk'uburimyi uburimyi ubutwara amashyamba murumva burafise ibyuka nabwo nyine bugira gute urumva igihugu cyose ku rugero rwacu kirafise icyo gishobora konona n'icyo gisabwa kugira ngo gihangane n'ihindagurika ry'ibihe ego cyane ariko rero tomora nk'ubu turi ko twavuze cy'ibitoke nibyo turaza kujya mu kanya mu bice bimwe bimwe turaba uko bimeze mbega n'ibihe bice twogira tuti by'igihugu bavuze bati cy'ibitoke iri imbere ibice by'igihugu bibangamiwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe n'ibihe ngaha mu burundi novuga ko igice kibangamiwe cyane cyane ari igice giherera mu burengero bw'igihugu kiri cyane cyane mu kiyaya cy'uruzi rusizi mhm. hamwe n'ikiyaya cegereye ikiyaga cya tanganyika kumwe n'iyi misozi ihanamiye iki kiyaya mhm. muca mwumva yuko rero izi ntara za bujumbura intara ya bujumbura meri intara za kibitoki na bubanza ziza imbere mu zisanzwe zibangamiwe cyane cyane n'izimpinduka z'ibihe zitera ingorane nyinshi zitera isibe n'ibiza mu buzima bwacu bwa minsi yose reka turashimika turashimika tubanze tuje muri komine mabaye ku mutumba buhoro hari umusozi witwa manyama uhanamye ugaheza ugashira mu ibarabara amabuye manini manini ibarabara ry'icumi rugombo kayanza umviriza bamwe mu begereye uwo musozi hasubiye gushwana hacika rero kumbure kubera ko uburyo hubatse urabona mu kubaka bakoresha ingere kimwe imwe rero ntishobora kwibona gufata umusozi na cyane wumva kubitwa amanyama bisaba kumbure babambure bashira izindi ngereko hirya nkuko mwabonye imbere hubatse burya impamvu hadacika burya imbere hari izindi ngereko z'amagabiyo hari uvuze ngo wubake ukoresheje ingere kimwe n'inguvu umusozi ufise iyo ushwanye uco hinda bigaca byoroha ko binyaruka kumanuka kuko nta nguvu biba bifise ahatangwe gushwana vuba vuba bahubatse nk'uko bubatse aho imbere byohagara ntihocika uyu musozi kuwita izina manyama uyu musozi mu bisanzwe ubwa mbere hataraca ibarabara hari hasanzwe hari inzira isanzwe y'ikirundi nyamusozi rero kubera waraduga cyane abantu bawunyura ko n'amaguru bikoreye imizigo yaba yikoreye umuzigo agezeho umuzigo ukamunanira urabona rimaze kubomoka nyabuye barimenye nyuma urabona imisozi urugondo ruguru urabona ko habaye umusozi atari mu ibuye bica bitangira gusenyuka rero rizibirira ibarabara iyi nyabuye ryahora ngaho ubwa mbere na mbere ku nzira ryaseruka hejuru ibarabara bariciye mu mirongo umunani n'ine urumva ibyo hamaze konona urabona ibi bihomo ko iyo bije ni ukuvuga imvura iguye ikibikundurira mu ruzi bigaca bigira isuri iyi hirya bigasibanganya imirima iriya mu kigobe abajejwe intwaro barabibona yuko ibarabara ribangamiwe kandi urabona ibarabara iyo ribangamiwe risibye urumva imigenderanire irahava Eh, kandi ibidandazwa binyura ngaha bijya mu masoko bica bihagarara ni bamwe y'amabayi uhum. ko hari umusozi wama wahomaguritse bita amanyama mu bisanzwe leta nta kintu kugira ngo igerageze gukinga kuko igihe cyose iyo habomaguritse leta iraza ikubaka urebye ubushobozi bwa komine rimwe na rimwe urabona ko komine itobishobora kuko bisaba ubuhinga mhm. bigasaba n'abahinga babyize rero iyo bibaye uko tukaba twikora ku buyobozi bukuru bugejeje amabarabara kugira ngo bubuze gufasha eh, gukingira kugira ngo icyo gihomoka kigabanye umurindi abenegihugu icyo bakora baca bafata bya bivu byose byagiye mu ibarabara bakabikurayo n'ingona n'ingoga kugira ngo abafise imiduga cyangwa abakoresha amapikipiki cyangwa abakoresha amaguru bashobore kuronka aho baca mu kurindira yuko ubuyobozi bukuru bw'amabarabara buza kugira icyo bukoze kugira ngo bushobore kuhatunganya hari ikintu umuhinga yari yavuze mwigisha ariko n'abo begereye uwo mutumba amanyamahari wagicishemo ati ibikorwa by'abantu hari igihe muza muraraba kugira muti abantu ko bashobora kugerageza ibyo bari kubarimba cyangwa iki bashobora konona ibidukikije ugaca usanga bivuyeho haciye habandanya hamererwa nabi umusozi nibaza ko waciye wahabonye umusozi y'imvura iguye ubomoka kuvuye hejuru eh. kuko hateye ibiti ntawe uvuga ngo umusozi ntiwakingiwe umusozi warakingiwe kuko usanzwe utewe ko ibiti agende hanyuma nta zindi nguvu je mbona mu ntwaro twokoresha mu gukingira kumbure leta eh, cyangwa ubuyobozi bukuru bw'amabarabara niko kwiga imigambi mbega twohindura inzira y'ibarabara tukaricisha ku wundi mutumba kugira ngo rishobore kugenda neza cyane nko kugwa iki kugira ngo hashobore gukingirwa kuko nk'ubu nubwo batera imbingo ziratwagwa zirabomoka eh. reka dushimike mu kanya ngaruka ushimike gatoya ku ntambamyi novuga nti ngaruke kwa Diomede kwizera muri opiriko ishyirahamwe mubwira muti murahangana n'ibiza n'isibe mubona ari izihe ntambamyi uno munsi zihanze icyo gisata cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ikintu cya mbere ni abantu barafise mu ruhara abantu yego bafise ibibazo no kwita ukudatahura hari ukutamenya hari ukutamenya ok murakoze kumfasha hari ukutamenya ku nkurikizi zoba ku kintu runaka mu gihe bo gikora nta kwigishwa rero bafise byotuma bakanguka bakavuga ati iki nkagikora ejo kizokora ibara urakoze ndagaruka ino sabanirwa n'inzigo nk'umuro na nimwege mugira muti mukurikiranira hafi ibijanye n'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe intambamyi mubona ni izihe cyane cyane ugira uti urabona ibyo leta imaze gukora urabona nk'iyi ntara turimo ibyo bamaze gukora intambamyi ubona ziri, twebwe mu runani rw'ayo mashyirahamwe hariho intambamye tubona zihagaze ubwa mbereho ku mategeko zihagaze ku mategeko kubera ko icyo umuntu wese yokora duteza kugikora hari ibyo twisunga aha novuga ko aha mu Burundi turagira tuti nk'ubu nta tegeko ryihariye eh, kwihindagurika ry'ibihe dufise rimwe ibyo bitwita eh, ni loi spécifique sur le changement climatique hmm. canke code sur le changement climatique ariko hariho ayandi mategeko usanga ayaraba amazi yarari ayo rero nariko ndaza nariko ndaza eh. ukubura rero iryo tegeko birafise rimwe e, ego birafise icyo bica bibyara nogira ntuti mu gutunganya ibikorwa bijanye no guhangana eh, nihindagurika gibihe aha bavuga iki mu burundi ugiye kuraba ibijyanye n'ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bitunganirizwa mu bisata birenga kimwe aho naho rero hagaca haza ikibazo cy'ugutumbereza uburyo buba bubonetse butuma abantu bashobora cyangwa imiryango ishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe haca haba ikibazo kubera ko mu gihe icyo kibazo gitunganywa n'ibisata bya leta birenga kimwe bica bitera ikibazo muzusanga ntibakorera hamwe sinovuga ngo ntibakorera hamwe ahubwo nuko icyo kibazo gifatwa mu minwe n'ibisata byinshi hako vyoja kikarabwa n'igisata kimwe ingufu ziratakara ziratakara mm. kuvuga iki urabye muri ijebu eh. barakora kuri ico kibazo OBP barakora kuri ico kibazo ugiye kuraba mu bushikiranganje bufise intwaro hagati mu gihugu barakora kuri ico kibazo ugiye kuraba mu bushikiranganje bujejwe ivy'amazi n'umuyaga nkuba nibindi eh. barakora kuri ico kibazo murumva rero yuko arese mvuze mu bushikiranganje busanzwe nabwo bubirabo bwa mbere bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mhm. rero aho tugasanga urumva ko umuntu wese acakora n'uburyo goza kugira ngo bushobore gufasha nogira ntuti aba bantu ku rugero rwo hasi le communauté de gushobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe uko bisaba uburyo uca usanga budatumberezwa neza iyindi ntambamyi utaraheze intambamyi ariko uri kuravuga nk'uko urabona hariho ibyo leta yiyemeje mbega urabye ibyo imaze kurangura birashimishije je nuvuga yuko hari agahaze eh. uravye nk'ubu tugeze ku mwaka ugira umunani twategerezwa kuba dufise muri vya mahegitare navuga y'ibiti vyatewe twategerezwa kuba dufise amahegitare mirongo itatu nabiri yatewe mu Burundi aho ni kuva mu mwaka wa gatanu kuko 15 yego leta leta yemeza amasezerano ayo masezerano ni ukuvuga kuba dufise amahegitari mirongo ibiri n'ane y'ibiti yatewe tubona mm. mugabo kugera uno munsi aho ibyo biti aho biterwa nibyo turabona ibiti biterwa mugabo ibikura biba bike aho ni mu gisata kijanye n'amashamba mm-hmm. ariko urabe ntubuvuze muri rusange ko ibiti urabona ko hari ibiterwa hariho n'ibikura ntavugira muri rusange navuze ntuti ibiti gutegwa birategwa mugabe bikura nivyo bike gutegwa hama no gukura ni ibintu bibiri bitandukanye aho haca habamo kandi gahaze kuko ahantu henshi hategwa ibiti usanga gukurikiranwa kw’ibyo biti kuhagije kuba kuhari aho naho urumva ni nka kuvyara umwana ugacuterera ngaho ikindi novuga ni kijyanye no kurondera ibindi bintu dukoresha mu gukinjika ibyo nabyo bibiri mu bituma ivyo biti bisagirizwa cyane kuko kugegera no munsi mu Burundi mu guteka ibice mirongo na ku ijana turacikora by'abarundi turacikora ku giti hanyuma ku biharuro dufise bya nyuma aha mu Burundi vy'amashamba hmm. dufise yuko amashamba amashamba kama n'amashamba yatewe yegukira leta ariko uburinganire bw'amahegitari ibihumbi ijana mirongo irindwi na bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu hmm. hanyuma dufise n'ikigwa cyakozwe kiriko cerekana ku nkwi ku biti bikoreshwa mu bisagara vyonyene bibiri gisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Gitega aho ico cigwa kitwereka ko tatagikozwe ngo harondegwe izindi ngufu mu myaka mirongo ibiri n'itanu cakozwe na kaminuza y'uburundi iri kumwe na kaminuza nderabigisha eneza mm. berekana tuti mu myaka mirongo itatu atagikozwe izo hegitari ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bibiri n'amajana mirongo itanu zirashobora kuzoba zaheze ufatiye kubera bakoresha amakara menshi amakara menshi n'inkwi nyinshi kandi ugafatira ku murindi abarundi turiko turagwira ko kuko icyo naco kijamwo kuko uko tugwira niko turondera ivyo dufungura haba ibyo dufungura canka aho tuba tugenda gusagiriza ayo mashamba ndagaruka inose ndagaruka nsubire ku mwigisha muri kaminuza Bosco ndayishimiye hari icyo wari watanguye uvuga uti hajya bujye bidukikije abantu barimo mu bavyonona nibo bari imbere ariko ku bundi bwo mutomoye neza ubwira uti intambamyi zihanze iki gisata cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'izihe intambamyi ni nyinshi eh. ariko reka mvuge zikuru zikuru icya mbere cyoco nuvuga nko nga mu burundi nuko abarundi benshi nuvuga barenga ibice mirongo icyenda ku ijana baracyatunzwe n'uburimyi muca mwumva yuko ibice mirongo icyenda ku ijana bagitunzwe n'uburimyi n'ubworozi bakenera aho barima bakenera bakenera aho barangurira ibikorwa bya minsi yose bica bituma rero isi ndimwa bayikoresha cyane ni ukuvuga ironka akanya ko kuruhuka kugira ngo yisubize akanovera mu buryo novuga ntibusanzwe iyo rero ikaciba ingorane ya mbere iturutse cyane cyane ku kuntu tubayeho mu buzima bwa minsi yose n'aho dukura icyo dufungura ikigira kabiri ni kijyanye sinzi ko ni ukwita ubukene kugifatiye n'amasoko ntanganguvu uhuh. gushika uno munsi igihugu ntikirashobora kwikwiza kuronka ubushobozi bwo gutanga umuyaga nkuba ku benegihugu bose ku buryo twoshobora kuwukoresha nk'akarorero bw'abarundi ugereranije n'agahugu kacu gato kuko hamwe twavuga ngo turi benshi mhm. hari ibihugu bifise benshi cyane aho naho urumva umwe yohava avuga ngo umuntu ari karashikuza mugabo ufatiye ku gihugu cyacu ingene kingana hamwe n'uko abarundi uno munsi bagereranya ko twoba turi hafi miliyoni cumi na zibiri mu gihe nko mu myaka mirongo itanu iheze twari hafi ku miliyoni zine zitanu biba mu bisagara ni ukuvuga bidatunzwe n'uburimyi haba n'ibihugu bimaze kugera ku rugero mhm. aho usanga hafi ibice mirongo icyenda n'indwi mirongo icyenda n'umunani ku mhm. bitagitunzwe n'uburimyi ndagaruka bosco ribentu birabe nagize nti ndagaruka mu kanya ubona nk'intara ya cibitoke nayo nizihe izihe ntambamye ifise uno munsi ugira uti iri mu ntara z'imbere zibangamiwe muri uku guhangana n'ihindagurika ry'ibihe muhanzwe niki ibiduhanze n'uruzuba rwinshi hmm. ibindi bintu biduhanze burya uyu mugenzi rwanda yanjye bivuze abantu kudatahura cyo kimwe kugwanya ibintu byononera igisenge eh. byonona mu ntambamyi yego ariko urabona uragira uti nk'ubu hariho nk'igice twamaze kuvuga kibangamiye ibarabara ni ibice byinshi bibangamiwe urabona uti hariho ubushobozi uburyo nk'intara ifise bushobora gufasha icyo navuga ku ntara eh. Eh, ubushobozi bwayo ubushobozi bw'intara n'abenegihugu eh. nibwo bushobozi bwa mbere intara ifise abenegihugu batahura ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ko muri icyo gihe bamaze kubitahura inyishyu iba kuboneka nacyo gituma niko ndavuga ruti inyigisho zo kwigisha zo gukangura bene gihugu guhangana n'isi bigihindagurika ry'ibihe ko ari ikintu gihambaye cyane rwose uti inyigisho zirakenewe inyigisho zirakenewe za misi yose ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ic'uburundi bumaze kwiyemeza turi ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke dukoresheje studio ngendanwa twavuze ibihomoka mu ntara ya cibitoke ariko si ivyo gusa hariho mu kiyaya ca rugombo ahitwa rusiga haraheze imyaka ishika ibiri amazi yimuye abantu asigaye asa yagize ikiyaga gihakwa kugereranywa na dogodogo muri iyo komine nyene ya rugombo abahegereye bamwe bagira bati nibisanzwe abandi bati birafise insiguro amazi yaraduze araregera harengera nibarabara abantu rero tuba ngaha tuguma tubona amazi iyo imvura bishitse ikagwa amazi acayongera akaduga iyo hageze muci amazi akongera akapunguka. aya mazi ntashobora kuzokama kumva uko iyo imvura iguye acayongera akagwira ibi bimaze gushika ikiyaga kikaduga kubw'iwacu ni uruhombo mugabo kuri leta cyangwa ku mvo z'igihugu ni inyungu ku mvo z'uko n'uvuye hanze ashobora kuza akagera ngaha akitegereza ibyabaye akabona iki kiyaga ikiyaga cya dogodogo ubu kiramaze kuba ikiyaga gikomeye rero n'aha iki kirashobora kuba ikiyaga gikomeye ku mvo z'uko na dogodogo atawe arazi iyo izozanana ndiko ndihweza aya mazi byaturutse kwiri barabara urabona eh, eh, uko bubatse uku aya mazi amwe asesuka ayandi asesuka nta kanare n'imwe bigeze bashiraho imanura amazi iyo baba basatuye ngaho imbere gatonya amazi aba ari ariko aramanuka ku rusizi mu nyakabaraza akaca yirenganira aya mazi ni ubwa kabiri agaruka ngaha indwi na kabiri aha hari imihana myinshi ni ukuba ibi bido ni nka bitatu bifatanye aha n'aha urumva haba abantu umwanya indwi na kabiri yarateye abari bahari bose barahimuka baza kuba ahandi indwi na kabiri indwi na gatatu indwi na kane indwi na gatanu yari ahari n'indwi na gatandatu yarageze aho atwari iri barabara ryose rirafungana ntihaba hakinyura abantu aragenda atara mu mirima haba hari bararima imyumbati n'ibindi bitandukanye byose arabitwara ashika nko mu mezi za gatanu gutyo mugabo harabayeho haratera ikintu cyitwa inzara muri za mirongo umunani za mirongo indwi n'umunani mirongo umunani na gatanu amazi asa n'ayagabanuka amaze kugabanuka abantu baca baja ahanyene urumva bararima ibijumbu bacira ibijumbu kubera amazi yari amaze kugabanuka mugabo ahari makenya ni ukuvuga ngo muri icyo gihe amazi yaciye agenda burundu ntiyasuye kugaruka hanyuma hari mu ukuri kwa myuga nta bantu bahabaye basubira kuhari mu kuri kwamye barema imyumbati n'ibindi bitandukanye iyo myaka yose nta mazi kuhagaruka mugabo amazi yasuye kugaruka aho Jeta ijya gukorera iri barabara iri barabara gicenda. harabayeho kugira kwimba ikinogo ngaha cy’amazi cyari metero zitatu mugabo ashiramwo amabuye bashyizemo amabuye bavuga yuko hariho amazi yose azohurira mungabo kubera yuko hasi nyene ha amazi yaciye azana no mw'icyo kinogo kandi akizanamwo abantu bamaze kubaka ngaha ahari ikigwati c'amazuma atari make hanyuma rero amazi amaze, ku, amaze gutoboka yaciye azana na mw'icyo kinogo leta yiyimvye aca kwiraha hose nuko niko amazi yagiye ariyongera ibarabara rimaze imyaka itatu jewe ndibuka ko bibiri na mirongo ibiri ariho amazi yatera cane cane ko haguye imvura nyinshi amazi yaca biracatoboka kwajya amazi yo mu rusiga e, igihe bahura n'ibyo bibazo by'ujya muzure hajya cye mu gatondo na cyenda haseruka ikintu cya mbere bavuga bavuga bati intambamyi ya mbere ni iki kinogo baje kwimba kuko amazi yaraduze acahurira n'ayandi y'imvura ayandi y'imvura nayo nayazanana n'imiserege yaciwe n'iryo barabara baciye kw'iryo barabara ni ukuvuga yose nta handi yasesera bo bashaka ko asesera muri icyo kinogo akaba ari haruhukira mugurumva cya kinogo cazanye amazi ayandi nayo acazanana iyo miserege baciye y'ibarabara kubera ari mu kiyaya ari mu kiyaya hanyuma hasanzwe hari hasi mwarabibonye hanyuma igisagara uko gitunganije urabona amabarabara ava ruguru ni ukuvuga amazi ava mu bisagara yo muri iki gisagara yose acaruhukira hajya ahantu reka ndagaruka uvuga gatoya kucokogwa ino sabanirwa n'inzigo aya mazi yo muri rusiga urayabona nawe ukagira uti arimwo mu bibangamye mu bidukikije hano mu ntara y'ibitoke turiko turavuga ivyihindagurika ry'ibihe eh. kugira no munsi twagomba kuvyumva mu mice ibiri nimwe umuhanuzi wa buramatare yavuga tubwambere twe turabangamiwe n'uruzuba eh, eh, n'uruzuba hanyuma harabangamirwa n’uruzubu abandi nabo bakabangamirwa n'amazi menshi biturutse yuko imvura igwa ari nyinshi ni kuvuga dufate nk'ubu imvura yoguye mu kiringo cy'uko w'ukwezi ikagwa ku munsi umwe cyangwa ikagwa mu minsi ibiri ibyo rero murumva ko biraheza bigaca bituma amazi aca aba menshi isi idakironka ubushobozi bwo guca iyatwara ubwo nyine ngo iyashikane muri cya kigega twita nape phreatique ikigega cyo munsi kibitse amazi mm. ubundi rero aya mazi aba bantu bariko baravuga wumvirije ingene yaje birumvikana yuko ayo mazi yazananye hasi mu kigega cyamazi yo hasi cyo hazi cyo kwita muri rw'ifaransa na phréatique yavuye mu kuzimu mu kuzimu mu eh. kuzimu bisigura ko igice kinini c'iyi ntara nako igice cy'ikiyaya igice cy'ikiyaya cy'imbo eh, n'intara ya Cibitoke ifisemo igice harimo aya makomine amakomine ya Rugombo ni gice twovuga yuko cegereye no kwita koti iryo riba ry'amazi riri hacu twita muri mugwifasa na pefreatique mm ku buryo haraho utoboye cyane ukinjira amazi ashaduka mhm. uri kurumviriza burya baravuga yuko na dogodogo kugira ije hajya byaturutse ku kukwimba utigira bitogodogo ya kabiri rero jewe aho ndabona ko ishobora kuba dogodogo ya kabiri reka reka twumve umwigisha nawe Bosco turimo ndayishimiye nivyo ico kibanza wakibonye uravye uko ayo mazi ameze ubisigura gute bamwe bati byarigeze kuba amazi aragenda ati noneho baratoboye hama amazi araduka nihe nsiguro wobi murakoze cyane hama turavye kijya kibanza novuga ko ujya mwuzurire wabaye hajya ari kintu gisanzwe ugereranije nuko hasanzwe hameze urumva yarabaye impanuka kandi cyarabaye ikiza tumye abantu benshi bata izabo barimuka barajya kuba ahandi haraba ibihononekarira inzu zirasambuka imirima irononekara mugabo uravye ukuntu hasanzwe hatunganije icyo ni ukwita topogarafi yaho hmm. ukuntu hasanzwe hakoze imana ya yaharemye hanyuma ukaca wumva n'icyo abanyagihugu abenegihugu bahaba bavuga ati ibisi bishasha byari byarigeze kuba mhm. muca mwumva yuko ari kwa kuntu dutegekanya buke ubundi kijya kintu kitari gusubira kudukora mu jisho kuko ingene nagerageje kubibona hasanzwe hameze yari gutuma asohoka hajya ahantu reka ndagaruka ikigira gatatu mu ntunge gato ikigira gatatu rijya barabara bahaciye abenegihugu twahasanze baratubwiye neza yuko ishyirahamwe ryaciye rijya barabara ryafashe amakanivo riyatumbereza hajya nyine mwakijya kiyaya bacabimba ikinogo cyo gutegekanya kugira ngo kizoze kirakira amazi rero ayo mazi rero yaciye aba imvura yaraguye bituma amazi aba menshi cya kinogo kiruzura amwe nayo yireka munsi araduga amwe nayo y'imvura aza atemba ku isi acahurira ha hantu haca haruzura muca mwumva yuko ujya mwuzurire waturutse ku bintu byinshi mugabo hanini yinya uri kuraraba ngene hasanzwe hubatswe umuntu yoca avuga ati urabishije n'amaso wonabona yuko byari kuba umuntu akaca yiyumvira ati hari gushoboka gufata izindi ngingo cyane cyane mu myaka iheze reka twumvirize mu ntwaro twumvirize mu ntwaro eh, Ruben Tubirabe umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Cibitoke bavuze byinshi bijanye n'ayo mazi ari ahitwa Rusiga ni kugicenda muri komine Rugomba aya bati noneho ari kaba nka dogodogo urabona irigorana ry'abantu muhinga yabivuze ngaho mwigisha muri kaminuza iyo umuntu atuma utwe ari we wose abonye harabaza bagaca babaza ati mbega aha hantu ntawoguri ntawuhagura wa wundi yahimutse yari yarahakuwe na leta kuba batironkeye amafaranga agaca agenzana ngo mpa amafaranga ndakugurire abantu bahagura uko mu mwanya mutoyi haba haruzuye igihugu ugiye kureba mwavuze ati hameze nk'akabase hmm. ega no haruguru hejuru wegereje hafi ku ujya ahantu bita ku kansuko kuyora riva kuri paruwasi naho nyine nuko amazi arabimba mu mazu y'abene gihugu none uno munsi ko abantu siho bari n'ibyo ariko kandi uti amazi yarigeze kugabanuka none ubu we hari ingingo zihari twogira tuti zituma naho amazi yogabanuka atawuzusubira kuhubaka leta twarababujije yuko atawusubira kuhubaka eh. twarababujije yuko kizira kikaziririzwa nubwo amazi yogabanuka twako bazoharima umuceri baharima ibindi bitegwa ariko gusubira kuhubaka ntibishoboka reka tugende ku cyokorwa rero eh. mugende kucokorwa byo mede kwizera mwishyirahamwe opiriko muraba guhangana n'ibiza n'isibe mugira muti hakogwa iki kugira ngo uburundi buhangane koko n'ihindagurika ry'ibihe icokorwa nyamukuru eh. nuko leta yoshyiramo ingufu mu buryo ki mu buryo bwo kwigisha abenegihugu hmm. uko bakwiye gukingira ibidukikije hmm. bakongera bakanabafasha bagahimiriza kandi icyo ndazi ko twagiciye ko mujya mu w'intara umva ni bimwe byo muri rusange abantu bonona ibiti cyane cyane baca ibiti byinshi baca ibiti byinshi ariko sinibaza ko uretse ko yoba igurira igura ibyo biti kagenda sinibaza ko hari uruhara yoba ifise mu byo gutera ibiti mhm. hari ikindi cokogwa ikindi cokogwa navuze ko ubwa mbere nabanje kuvuga ko bokwigishwa ikigira kabiri nosaba leta Nuko bogerageza kwigisha abantu uko arya amazi y'imvura ava ku mazu bogerageza ntarenge impango zawe ega abanyigu dufite uburyo bubayabaye ariko ababishoboye bagatanga akarorero n'abandi bakazobigira ko urakoze ino n'inzigo mu ihuriro kodeke muraba ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mugira muti muri byinshi mwavuze hakogwa iki kugira ngo ibidukikije bikingigwe koko jengaruka ku mategeko kuko wagumye ubigaruka ko hari uwava agira ati nta mategeko ahari amategeko ariho eh. ariho kandi yanditse neza turayafise mugabo ibihe bigenda birahinduka ubu turabona ko hakwiye yuko hoza hitegeko byihariye ku biraba ihindagurika ry'ibihe mu Burundi kuko ntacyo ikindi tuvuga kigira kabiri ni cyuko leta ku mategeko dufise ahari iyo yashira mu kirundi yose nk'uko ingingo ya gatanu y'ubwigashingiro bivuga kuko abarundi dufise benshi igifaransa ayo mategeko yanditswemo ntacyo batahura byorohe ko batahura mm. byorohe ko batahura bice byo bikunda na kimwe mugenzanzi yamye aravuga kijanye nuko tuti hari agahaze mu kumenya ingaruka imvo n'imvano y'ibyo bidukikije cyangwa amategeko abigenga bizosha byorohe ingene abo barundi n'abarundi kazi bamenya ivyanditse muri ayo mategeko n'ingene bo kwigengesera ikindi kigira gatatu nicuko tugira tuti leta idushireho itegeko riraba ivy'inyubako mu Burundi tuvuze itegeko riraba ivy'inyubako mu Burundi ritomora izi nyubako ziriko zirubakwa twovuga zigerekeranye murabona bakoresha ibiti byinshi hageze bagira ibikwa hmm. barabi nyene bategeka bakoresha bijya vy'ivyuma dukota ugasanga uragikoresheje aha uragikoresheje n'ahandi kuko hagenda ibiti byinshi kuko ibi vyihindagurika ry'ibihe turiko turavuga n'ingaruka bitera ahanini biterwa nuko haba haba icyo twita ihungabana ry'ibidukikije muri rusange ahakaza imbere amashamba hmm. ikindi turangiza urangiza ino ego ikindi tubona cyo gikorwa hmm. n'ico uko leta yoshira ingufu zihagije kucosubirira igikoresho kitwita urukwi cyangwa ikara mu Burundi mu guteka kuko naco kiri mu gisibije nkuko mugenzanja bivuze dufatanye ku ruganda formulavye inkwi rukoresha sigo gonyene hari abakora imikate hari abakora ibindi usanga bakenera igiti cyane mbega iyo muri ko muravuga leta cyane cyane hari ibintu usanga bisaba amafaranga uburyo bwinshi uca usanga uburyo bwosha buva ahava uburyo twama twabivuze ni eh. kuvuga ko uravye uko ujya mu yemezo leta yiyemeje ujanye nibyo yokora kugira ngo habe agahimwe mu byihindagurika gibi ni kuvuga ko imigwi yose yaba bari mu gihugu ibihamagariwe guterera aho n'amashyirahamwe muri ibyo rero n'amashyirahamwe turimwo kuko natwe dukoresha amahera dukoresha amahera tuba dukura mu mashyirahamwe afasha aho natwe urumva yuko turaheza tugaterera kuko n'ubu turi ko turaterera n'ejo tuzoguma duterera nk'igihugu dukunda urakoze bosco ndagaruka mbanze numve Ruben tubirabe ugira uti nk'umuhanuzi wabura amatari w'intara ya Cibitoke urabiterambere mugira muti hakwiye iki kugira ngo muhangane n'ihindagurika ry'ibihe koko hano muri ino ntara mu ntara Cibitoke igikorwa cyo turakoranya mukuru kugira duhangane n'ihindagurika ry'ibihe ubwa mbere two turahimiriza abenegihugu gukingira amatongo yabo kuyashira ko imikobeko eh. gushyira ko imikobeko guca imikobeko ku matongo yabo kigira kabiri gutera ibiti mwumva ko na leta yiyemeje gutera amagiti atari bakeya mu kiringo kijyanye n'amasezerano basinye mpuzamakungu eh, hari ihangiro eh, leta yihaye hari ihangiro leta yihaye eh. natwe nk'ubu navuga ati twebwe mu ntara cy'ibitoki nta mwaka n'umwe uhera tudateye ibiti by'ishyamba n'ibana n'indimo biri munsi y'umumiliyoni n'uyu mwaka honyine dutegekanya kuzotera ibiti birenga umumiliyoni eh. n'amajana ni ukuvuga tugatekanya ko usize mu biharuro ni hagati y'amahegitari igihumbi n'ijana n'ayandi azotegwa ni kimwe cyerekana yuko ibyo biti bizogenzane bizokingirwa igisigaye gusa ni uko turabira hamwe ingene abantu batema batema ibiti babitema kugira ngo bateme ibiti afise uruhusha yahawe na leta canke niba zotema ibiti ijana abe yateye ibindi bitima jana abiri bizosubirira ibyo yateye kandi iryo tegeko rirahari rivuga yuko byubahirizwa urakoze ndangirize kuri Bosco ndayishimiye nk'umwigisha ukurikiranira hafi ibijanye ndiko ndaraba no mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe cyangwa mu gukingira ibidukikije biraboneka ko kuva iteye igikumu kwajya amasezerano yabereye mu gihugu cy'ubufaransa hari byinshi byongerekanye aha rero nagira ingaruke nk'akarorero nko wa mugambi wa ewe burundi urambaye wo gutera eh, ibiti urafasha cyane mu gukingira ibidukikije hama ikindi no ni byinshi kumbura umuntu yoshima mugabe ikindi ariko nk'umwigisha eh. nk'umwigisha ikindi nagira nshime eh. nuko basize mu nyigisho kuva mu mwaka w'indwi ikigwa cigisha kw'ivyo bijanye no gukingira ibidukikije rero nagira nshimire kandi n'amashyirahamwe novuga akorera mw'ibi bisata byo gukingira ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe nawe nyine ari karakora bidasanzwe uti iki rero ikintu ubona aho bakwiye gushimikira ikintu cya mbere nagira nshimikire ko nuko uko ihindagurika ry'ibihe tworifata nk'intambara eh. tukarifata tugafata ko gukingira ibidukikije twobigira urugamba bw'umwe wese kuko ibidukikije bitosekaye ubuzima bwa kiremwa muntu ntibukunda eh. muri iyo ntumbero rero ikintu cya mbere mbona cyokogwa nuko uko abenegihugu bose eh. kuva kuri muto gushika kuri mukuru kuva kuwo hasi kugera kuwo hejuru uwize n'ubutize uwurima canke uwukorera mu biro twese twogira gukingira ibidukikije intumbero yacu ya minsi yose hanyuma abanyagihugu bakigishwa uwo ari we wese akamenya ingaruka mbi zo kudakingira ibidukikije n'uruhara yogira mu gukingira ibidukikije mhm. hanyuma ikigira kabiri nagira mera nk'ushimikira ko eh, mhm. nuko uko abantu barongoye amashengero nabo nyene boza baradufasha cyane cyane mu nyigisho batanga bakaraba n'imiburiburi n'umunota umwe bacishamwo ujanye no gukingira ibidukikije byotuma by'ukuri igihugu amashyirahamwe ego bashika ku ihangiro bihaye yo gukingira ikidukikije hama ikindi cya nyuma agira ncemera ko nuko leta hamwe n'amashira hamwe ah, asanzwe akorera mu gisata cy'ukingira ibidukikije ibidukikije bushyira hamwe ingufu kugira ngo bahamagare abasanzwe ah, bafashe Burundi, bazane uburyo bwinshi kandi vy'ukuri bufashe mw'iki gisata cyo gukingira ibidukikije hama leta nayo iraba ingene yoshiraho ugwego vy'ukuri rufasha rukorudona novuga nti rukurikirana neza ingufu zose zikorera mpuzabikogwa ego mm. mpuzabikogwa kuko hari aho usanga ishyirahamwe rimwe ngaha uwundi hariya ari karakora mugabo ugasanga mu kudakorera mu runani bituma tudashika ku ihangiro ryihaye murakoze bosco ndayishimiye urumwigisha muri muri kaminuza wakurikiranye ibyigwa biraba igwirirana ry'abantu wakoze kwita ubutumire bwacu ndabashimiye cyane nanjye ndashimye ku butumire mwampaye reka mbere reka nkengurukire n'abarundi bose bari baradukurikirana mwa kino kiganiro nkaba mvugane no hanyuma nimwantuma ko nzobita urakoze inosa banigwa n'inzigo urongoye rimwe mu mashyirahamwe ari muri kodeke ni ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga araba ibidukikije hindagurika ry'ibihe wakoze kwitaba ubutumire bwacu reka nanjye ndabashimire mwakoze kuntumira nongere nshimire abatwasangiye eh, kino kiganiro ndetse n'abadukurikiranye bose ariko kandi nibutsa yuko ibidukikije mu gihe tutazobikingira byo bizobandanya bibaho ariko twebwe turakeneraniye wakoze Diomede kwizera userukira mu ntara ya Cibitoke Opirko ni ishyirahamwe ryitaho gufasha gukinga no guhangana n'ibiza wakoze ku watanze ndakengurutse umutumiro kandi nkakenguruka n'ukuntu twasanga ikiyago kiyago murakoze cyane Ruben tubirabe uri umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Cibitoke uraba cyane cyane iterambere wakoze gushika hano ku nama ego murakoze kuba mwadutumiye kandi turashima kuba mwategura kino kiganiro mu ntara ya Cibitoki tunya tunashimira n'abatumire bose bashoboye kwitaba e, twizera yuko n'ikindi gihe muza gutegurira kino kiganiro mu ntara yacu na cyane cyane yuko n'intara yacu iri mu ntara zigeramye cyane nibiza nisi wakoze murakoze cyane urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twari tuvuga ihindagurika ry'ibihe twafatiye ku masezerano mpuzamakungu mwakoze mwebwe mwakurikiye kino kiganiro Albert Nduwayo hamwe na Serafine Hakizimana bari mu buhinga bw'ivyuma Leonce bitariho niwe hagarikiye kino kiganiro cari kiremeshejwe nanje Alain Désiré Bukeneza naho butaha Una. Una ni ikiganiro cya radiyo isanganiro nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore